Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo sa ovim druženjima otvorenog tipa, inače u vidu kursa koji je vezan za teme koje su inače više onako vezane za odgoj i vjerovanje. I mi smo inače duže vrijeme već govorimo o zamoru, zašto se to čovjek zamori u rađenju dobrih dijela i u traženju znanja. Zbog čega? Koji su uzroci? Koje su to pojave koje, koje nam ukazuju da je čovjek se umorio? I kako to prevazići? I trenutno govorimo o uzrocima. Posljednji uzrok koji smo govorili to su žene i djeca i tako dalje. I vidjeli ste sve šta o tome kaže ovaj autor. Peto, inače napomena ako neko ima neki nesnoće ili pitanja u toku dogovorimo, znači odma može da reagira, da traži riječ, da se to pojasni. Pa prošli put e, nije bilo tako zbog toga što smo mislili da ćemo moći završiti sa ovom temom. Znači peti razlog, peti uzrok, to je život u pokvarenoj sredini. U sredini koja čovjeka više odvodi od hajra nego što ga vodi ka hajru i podstiče na njega. Naveo nam je autor ovdje hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem stoji da je rekao Innama metalu dželisi salihi u dželisi su ke hamil il miski wa nafih il kir ta hamil il miski imma an ihdijeke wa ihdijeke au tabta'a minhu وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة حديث بلج البخاري I tako dalje. Kaže poslan sallam primjer dobrog društva i primjer lošeg društva je kao primjer nosača mošusa i kovača. Onaj koji nosi mošus ili će, ti, ili će te namirisati, ili ćeš od njega kupiti miris, a u najmanju ruku osjetit ćeš lijep miris. A onaj kovač ili onaj koji puše, onaj mijeh koji raspiruje vatru, ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš od njega čut, <clears throat> odnosno osjetiti loš miris. <clears throat> znači ovaj hadis nam govori o dobrom i lošem društvu. I inače ovo pitanje da li je čovjek u dobrom ili u lošem društvu to je vrlo važno pitanje u životu pogotovo mladog čovjeka. Pogledajte statistiku i ispovijesti onih koji se dokopali droge recimo. Uglavnom svaki od njih nije našao drogu na putu onako. Nije mu droga spala s neba onako. Nego je bio s nekim u društvu koga je uvukao u te probleme i te, te stvari sa drogom ili recimo sa krađom isto tako zatim blud čovjek ako se druži sa momcima, sa mladićima koji se hvališu međusobno koliko je ko spavao s kojom curom koliko je cura imao šta će taj mladić osjećati znači možda ne i sve neke lične potrebe ili pobude on će osjećati potrebu da i on uradi tako nešto jer U suprotnom osjećao bi kako ne pripada tom društvu i ne pripada njima, a on želi to društvo i druži se s njima. Isto tako ako je u pitanju neka novotarija. Ako je u pitanju recimo taj kako i nazivaju tekfir ili ti nekakvi koji imaju ekstremne neke ideje i ostalo. Možda u početku ti nemaš takve ideje. Ali ako budeš s njima mjesec, po mjesec i tako dalje ti ćeš malo pomalo osjetiti prvo nemaš otpora prema tim idejama drugo vidit ćeš kako tebe obuzimaju malo pomalo i kako počneš smatrati da je to istina a nije istina međutim čovjek nikad ne zna koliko je jakino nešto a koliko je slabno nešto i zato imati dobro društvo je velika blagodat. A imati loše društvo je veliko zlo. Prema tome je klonice lošeg društva, klonice društva koje čovjeka odvodi od hajra. I mi ćemo vidjeti kasnije, evo sad dole ova tačka ispod, kako nam še govori da nije samo problem u tome da ćeš ti da budeš sa lošim društvom, nego čak društvo koje možda ne radi nešto, neke grijehe i tako dalje, ali samo po sebi ne podstiče čovjeka na dobro i to nije dobro za čovjeka a kamo li da bude u lošem društvu šest druženje sa neambicioznim ljudima ako možemo tako reći ljudima koji nemaju nekakvih ciljeva i dobrih želja da ih ostvare u životu prvenstveno vjerske ali i druge isto tako ako čovjek bude sa lijenim ljudima dangubama ljudima koji ni hoće nešto da rade od, od dunjaluka, ni tuče nešto o vjeri o ahiretu, onda je to za čovjeka ubistvo. Vidit ga samo da spara. I zato stari islamski običaj, ono što na zapadu sad ima, govorio sam o tom zapadu, ako dok ide u školu, ide. Posle škole može ići iz kuće ili će plaćati kiriju ili nešto, uglavnom nešto će raditi. Kod muslimana prije bilo je tako. Momak, ako je dostigo punoljetnost, ne uči više ništa, išao je raditi. I govorio sam da je Omer radi Allah, ono imao štab kad je postao halifa, i ako bi vidio mlada čovjeka da nako luta po ulici, znao bi ga pita šta ti je, jesi bolestan, ako bi rekao nisam, onda bi ga štapom udario. Što hoće po putu. Mlad čovjek. Ne uči, ne uči ništa ne radi ništa. Šta postoji treći? Postoji gubljenje vremena i na kraju se dovede do te mjere da bude teret samom sebi i teret drugom i tako dalje. A islam ne postiče na to, islam postiče na rad, ozbiljan rad i učenje. Ako učiš, učiš. Ne učiš, onda treba nešto da radiš. Pomozi sebi, ocu, nauči neki zanat, radi svoj neki posao, zaradi i tako dalje. Ali bez veze hodanje i gubljenje vremena to nije od islamskog bontona i od islamskog ponašanja. Jer ima pitanje već s ovim sedmo. Znači sedmi uzrok zašto se mi umorimo kada u pitanju rad dobrih dijela ili kada u pitanju traženje znanja. Kaže nepokornost grijesi i jedenje harama. jedenje harama je drugčije, recimo, kad odemo u neku familiju, da postavlja se da možemo jesti, ali ako oni, ako ta njima pravo harama, je li to utječe? Ako znaš da je haram, utječe. Ili ako postoji jaka indicija. Ako ne postoji indicija ili slaba nešto onako zamišljena samo, onda može čak i ako postoji pomiješano, znaš sigurno da u njihovom imetku ima harama, recimo. Ali osnova imetka halal, recimo čovjek zarađuje, ima platu re, regularnu i ima na banci, ne znam, neki novac gdje mu pristižu neke kamate. I ti znaš da on na banci ima nešto novca i pristižu mu kamate. Ali osnova njegove zarade šta? Halal, onda može se jesti kod takvog čovjeka. Dokaz za to je što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odazivao se na gozbe jevreja kad su ga pozivali u Medini dok je bio. A zna se da jevreji u principu u globalu barataju s kamatom, međutim nije znao konkretno, precizno kod koga je šta i u osnovi je to dozvoljeno, tako da može to jesti, to se ne smatra. Isto tako recimo mladića koji je u porodici gdje je otac ili majka imaju neki primjesa kamate recimo, ili rade nečega što ne treba igraju, recimo bingo, loto, ne znam ja šta se neki stvari. Ali u osnovi, osnovi imetka je halal, onda je to ne smatra se haramom tom mladiću što se, što, što se hrani to, od te hrane i tako da. Iako bi možda neki dinar, neka marka bi tu ušla od toga, ali ne utječe na globalno jer je osnova tu da je dozvoljeno. Kaže nam ovdje ih, grijesi i nepokornost, su teret na ovome svijetu. Ne bukvalno teret, nego taj teret koji pritišće čovjekovu dušu i čovjekovo srce. A na sudnjem danu dobit će svoje prave oblike i bit će pravi teret, bukvalno, koji će morat nositi. Jer mi znamo za ajeta i hadisa da će, da će stvari koje su koje nismo mogli opipati, koje nismo mogli osjetiti i tako dalje na ahiretu dobiti svoj oblik. Recimo mi sad ovdje imamo namaz, al tako ili nije? Taj namaz su pokreti rič. Ne možemo mi namaz sad uhvatiti ili tako nešto. Al na sudnjem danu namaz će imati svoj oblik i svoju težinu koju staće na vagu. Kakav oblik koja Allah zna se. Kako god će dobra tijela dobiti svoj oblik svoj miris, kao što je post, recimo mirisaće kao možus, tako će i grijesi dobiti svoj oblik i svoj miris. Dokaz za to je ajetu koja malo šanom kaže وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِ I oni će sigurno na sudnjem danu ponijeti terete svojih grijeha i grijeha onih koji su se poveli za njima. Znači ponijeće ih na sebi. To je u suri Lankebut 13. U drugom ajetu koji je još jasniji, kaže se ono, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ ala ذُهُورِهِمْ ala سَأَمَا يَزِرُمْ I oni će na svojim lijeđima nositi svoje grijehe. A ružno li je to što će nositi? Znači, ovo je ajet iz suri Lankebut 31. Poslušajte ovdje jedan citat, vrlo lijep, ovako mislim, koristan u ovaj son, temu od Ibnul Kajima, koji kaže o tome koliko grijesi utiču na zamoru i badetu i u traženju znanja. Kaže kao, kao kazna za grijehe događa se kod čovjeka da njegovo srce oslabi u svom putovanju ka Allahu Đalešanu i prema Ahiretu. Nekada čak bude potpuno zaustavljeno, Znači, grijesi, on se predstavlja ovdje srce čovjekovo i, i to kao putnika jednog prema Allahu Đelešanu i prema Ahiretu. I sad grijesi, on ide, treba da dođe do cilja i griješi kao da ga fataju i vraćaju, sprečavaju ga u tom. A kaže, desi se da griješi toliko čovjeka budu, ili zato što je grijeh veliki, ili zato što ih je puno, zaustavi njegov hod potpuno. Da ne stigne do Allaha nikako. Šta to znači? Pa zaustavi ga recimo grijesi, ne, to ne znači da onaj ko griješi postaje nemusliman. Ali recimo može značiti da neće odmah ući u džennet. Nego da će biti kažnjen. Možda mu Allah ne oprosti. A može značiti drugu stvar, a to je ono što Ulema često upozorava, a to je da grijesi čovjeka malo pomalo odvode od pravog puta pa da čovjek skroz okrine leđe vjere. naročito u sredinama gdje vjera, ovaj, kako bi rekao, zapostavljena od strane mnogih i onda čovjeku je lakše kad vidi oko sebe ljude koji jednostavno ne pridaju važnu vjeri, da i on jednostavno sve to okrene se od toga svega i to je ono što je u čemu leži opasno. Zato je na teoriji često znao jedan arem, poznati, znao plakat i onda ga pitali pa zar se toliko bojiš griha? On bi ovako uzao šaku prašine i rekao im ja grijehe ne držim ni, ni Znači nisu oni toliko koliko ova prašina, nego bojim se kad budem umirao da me prije smrti ne izdaju ti grijesi, pa da odem s pravog puta prije smrti zbog njih. Ako bi čovjek umro sa grijesima, sa tevhidom, to opet je bolje. Tako da ne može prema Allahu napraviti ni jedan korak, kaže on. A ponikad se dogodi da čovjeka toliko zastave i okrene da se on okrene nazad znači ne samo da, da ne ide naprijed ili da ga zaustave na tom mjestu, nego šta? Grijesi budu uzrok, promjene u njegovom srcu, probudi se ta tama, probudi se ti mračni nagoni, tako da se vrati nazad potpuno. Grije, nastavlja dalje on, grijeh spriječava dolazak Allahu Đelešanu, prekida put čovjeku oprema duša. I gledajte sad, isprečava traženje znanja. Znači čovjek gubi volju za traženje znanja srce putuje prema Allahu Đelešanuhu sa svojom snagom a ako se razboli grijesima naravno da ta snaga slabi a ako potpuno izgubi snagu onda ne dolazi ne kreće se prema Allahu Đelešanuhu nikako i tada ga je teško vratiti na staze kojima je išao nek nam je Bog na pomoći tako kažem završava citat ovo je prenijetno iz knjige El Džavabul Kafi sa 48. strani, to je prevedeno na bosanski jezik, bolesti nekda, na 48. strani. Znači, ono, u toj knjizi inače je spalna ovaj, ta knjiga, ta knjiga je u stvari odgovor na pitanje koje njim postavljeno. Znači, fetva. Došao čovjek pitao ga i on odgovorio i to je ispalo tako. E, sve su prilike, kažu učenjaci, da ga je taj koji ga je pitao, e, u principu želio da ga pita za homoseksualizam. Znači, izgleda da je taj pitac imao problema sa homoseksualizmom, privlačnošću, i tako dalje. Ali to se može nazriti s kraja knjige, jer on je kraj knjige sve ono kao ovo, šta su grijesi, zbog čega grijesi, kako kao uvod je bio za ono što mu hoće reći koliko je opasno to što on hoće da radi. I e, tako da je to ispala jedna od njegovih najljepših knjiga kada je u pitanju, to je jedna nezaobilazna knjiga kada je u pitanju upravo pitanje grijeha i tako dalje. Ko želi da vidi e, koliko su grijesi opasni, iako mi znamo, i vjerujemo da grijesi ne izvede iz vjere, jel tako li? Ali koliko su opasni za čovjeka? A Neka pogleda i pročita tu knjigu. Kaže nam dalje sad e, ših nakon ovog njegovog govora. Grijesi ne, ne uzrokuju samo zamor i ništa više. Naprotiv, u većini slučajeva budu razlog da čovjek skrene s puta, s pravog puta potpuno. Dešava se ponekad, kaže on, da čovjek, pogotovo mlad, bude aktivan kada je u pitanju ibadet, e, pozivanje drugih u islam, traženje znanja i tako dalje. Međutim, neke grijehe pođe smatrati beznačajnim, naročito ako se radi o malim grijesima. Ne čuva se od jedenja nečega što je sumnjivo, Ponekad se čak dogodi da pojede nešto što je zabranjeno i tada mu se dogodi da padne jednostavno kao kamen, kao što on kaže ovdje. Jednostavno propadne i više ne može se prepoznati. Znači, u vezi s tim grijesima, ono što Edmund Kajim rekao, osmo, nepostojanje jasnog cilja od traženja znanja i ibadeta. Nepostojanje jasnog cilja. Znači, uvijek i to stalno ponavljamo, kad god nešto radite, zašto sam ja ovdje, šta ću ja tu uopšte? Jer čovjek koji ne zna zašto šta radi, svako će ga odvesti na svoju stranu. Odveće ga ovaj ovdje, odveće ga ovaj samo ovdje. Nego ako si došao, hoćeš da naučiš, prvo se postaviš pitanje šta hoću da naučim. Hoću da naučim to i to, dobro. Kad radiš nešto, neki posao, i badet neki, ili nešto čak i dunjalučko, šta hoćeš od toga konkretno? problem cijelog islamskog svijeta danas, zašto je recimo islamski svijet zaostao, a zapadni napredo? Mi kažemo generalno zato što je ovaj napustio vjeru i tako dalje, to je tačno. Ali to je ovako jedna činjenica koja je ovako široka, ispod nje ima svašta, svašta nešto. Jedno, jedan od osnovnih razloga zašto zašto su nazadovali muslimani toliko u tim zadnjim vijekovima, dva, tri vijeka skoro, pa i četiri Zato što nisu imali jasnog cilja šta hoće postići. I kad gledi to na globalnom i na pojedinačnom nivou čovjek ako ne zna šta hoće postići, šta mu je cilj u životu, šta da uradi, šta je cilj otražnja znanja, šta je cilj od i tako dalje, vidjet ćeš ga da se zagubi, postane nesiguran i tako dalje i onda ga životne vode mogu odnijeti svakom. Jer čovjek bez cilja, on ti je isto ko lađe bez kormila, bez kormilara. Kako i struje vode, tako i, i hoda. Međutim, čovjek koji zna šta hoće, šta radi, tako dalje, on često drži kormilo u svojim rukama i hoda okolo. Najđe nekad na otpor tamo vama, ali uspije prevazići to ako zna šta hoće. A kako sad cilj? Evo, hoćeš cilj za za traženje znanja. Znači, šta hoćeš da naučiš od vjere? Znači, imaš generalni cilj, hoćeš da naučiš vjeru, je li tako mi? Dobro, znači, ti se odlučio, hoćeš da naučiš vjeru, nisi se odlučio za jezik arapski, recimo. I sad kad dođe, recimo, imaš kurs arapskog jezika, imaš kurs ovog, imaš kurs onog, nisi ti sa toba. Jer nećeš stići. Odabraćeš ono što hoćeš konkretno. Recimo imaš pet dersova, ne znam, u gradu nigdje. Ali te cilj, recimo, da učiš ili da čuješ vaz neki, recimo. Trebaš ti da se odrediš sebi tačno što znaš i neće ti biti žao što si potrošio vrijeme. Jer, recimo, kad hoćeš, evo, recimo, često se dešava kod ljudi problem, hoće nešto pročitati, čito bi nešto, recimo. Oj, slavno. Ali šta pročitati? Hoćeš uzeti tako knjigu, neku zažmiriti, zagrabiti, ili ćeš naći nešto tako dalje ili ćeš ciljano nešto šta hoćeš pročitati. Uvijek sebi, većina ljudi dođe, do, dođe neki osjećaj, čitao bi nešto, a onda se nađe ne zna šta bi pročitao. Znači, probaj sebi odrediti cilj neki ti sebi. Ako nemaš nekog cilja, odredi ga sam sebi. Hoću nešto da pročitam, recimo šta ja znam. Neku suru koju znam. Pa da vidiš šta znači, recimo. Pa uzmem tefsir i bukesir, recimo. I pročitam to. I slično, da ne navodi sad primjere, sve zavisi to. To je osmo. Deveto koje je povezano sa osmim, slabo ubjeđenje u cilj ili sredstvo do cilja. Znači sad govorimo o tome da, da, da čovjek ima cilj šta hoće od traženja znanja i šta hoće od, od ibadeta, šta hoće od života na kraj kraja. Ali sad ne vjeruje baš on da, da, on, da će on to postići čuje. Jel da on to može postići? ili ne vjeruje jednostavno u sredstva koja on posjedi da to može time ostvariti. Tako. To je problem. Jer zamislite sada recimo Ibrahim Ali Isra. Allah što kaže da on bio umet. Jedan od komentara tog leta je umet koji je utemljen na hadisu koji je zabio muslim to jest jedini na zemaljskoj kugli bio musliman. Ibrahim Ali Isra. Znači, niko drugi na zemaljskoj kugli, cijela zemlja, nije da, da, da postoji muslima. I sad zamislite, njemu je cilj da svi oni postanu muslimani i da vjerovao duboko u taj cilj. Da li bi ga uspio ispuniti? Ili da nije vjerovao u ona sredsta koje je dao da će ime ispuniti? Danas, subhanallah, kad je pitanje ova sredstva, imamo ljudi koji isto kao da nisu ubijeđeni u sredstva islama da će islam dobiti. Evo recimo najvećom ove koji ovaj, koriste ta nekakva radikalne metode, E, šta ja znam e, proglašava ljudi nevjernicima to postavljanje bombi, eksplozije ovo ono te nekakve ove ovaj, zalutale sekte ima, ja imam osjećaj da oni jednostavno više nisu vjerovali da se propisanim metodama može doći do cilja da se islam proširi na zemlju pa su izgubivši nadu u to što je propisano počeli oni neke, neka sva sredstva misle da će tako napraviti a ne propisano kao da nisu čvrsto vjerovali ili ne vjeruju čvrsto u te propisane metode da će one dovesti do željenog cilja. Pa čovječe, ako ti Allah naredio samo da dostaviš na blag i lijep način, pa što sad ti moraš nešto dodavati na to? Pusti, to je tvoja zadaća da ti dostaviš lijepo i blago. Otkud? Na, nije na tebi da ti tjeraš ljude, hoće li to privati ili neće? Znači, neubjeđenje čvrsto, u to što je Allah Žešanu dao da će čovjeka dovesti do znanja i do toga. Recimo, ako Allah Žešanu odredio i dao takav sunnet na zemlji, da se do znanja ne može doći preko noći. I da je poslana se nam rekao, ale ilmu bite alulom, znanje se stiče i konstantnim učenjem. I čovjek onda dođe i kaže, uči, uči, uči, ne znam nešto i onda mu dosadi, misli, pokuša na neki brži način, pa uzme velike knjige, misli ako uzme veću knjigu da će više znati. A ne znači to uopšte. Hm. Šta se podrazumeva tačno pod Kako, kakav? Bi ta'allum, ta'allum, ta'allum je riječ koja znači da neko, znači da, da se uči. Jel mapa učenja ili... Sad to podrazumijeva više stvari, između ostalog juče, ali u svakom slučaju do znanja, bilo kako, znači do informacije, ne može se doći, ali hadisa će da kaže, ne može se doći nadahnućem nekim. Ili da ti sine pali se lampica gorana, cijelica. Ne može se do toga doći. Hadis hoće da kaže znanje, informacija se dolazi kad se uči. Sasluša se neko, pročita se nešto i tako da. A sad hifz i ostalo, znači učenje na pameti ovo tu su druge stvari faze. Znači ide se potpuno i onda će se doći. Ali svanala ovo, ovo čvrsto vjerovanje, vidite ovo koliko je to važno, to je nevjerovatno čvrsto vjerovanje u cilj i u sredstvo do cilja. Jer u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Mora i sredstvo i cilj biti propisan. I zato dolazimo, kažu ljudi, najbolje sredstvo danas do cilja, recimo do islama, da se islam proširi, je recimo metod ihvanu muslimi. Ko kaže? Zašto bi to bilo? Ako je propisan neki dio metoda, propisani, to je sredstvo. Ako nije, zašto? Šta je problem? Zašto mijenja sredstvo koje je propisano, inače vjerom, Kur'an i Hadisu? Mijenjati ga, jer to možda ne vjeruješ da će to dovesti do toga, do cilja. Hoće sigurno. Ili recimo neki kažu metod Sufija, neki kažu metod raci, ovih racionalista i tako dalje, koji savremenika nekakvih ovog ono To su sve posljedice upravo nevjerovanja ili slabog vjerovanja u sredstva koja su propisana vjerom i šarijetom. Vjerujte mi. Ako čovjek bude koristio ono što je propisano u širini vjeri, sigurno će prije ili kasnije doći do tog cilja. A na kraj krajeva na nama nije da, što bi rekao, mislimo o rezultatima i tome, to će ono ko će prihvat vjeru, ko neće, svako ima pravo izbora, na tebi je da dostaviš na što ljepši način ispravno. A ovo ostalo. Svako odgovara za sebe. I vjerujte da lijepa riječ, recimo, posle se mi je dostavljeno lijepom riječu. Najveći vam primjer koji sam danas čuo od šeha Mohameda. Može. Mohamed ibn Salih, Aleksandar, Eluthemin. Naišao je pored igrališta, momci na koji igraju lopte, i on je stao kod njih i ovaj, govorim kako treba ići klanjati. Sad on ništa zna na je on, to je bilo, čini mi se, ako, ako ne reče on da, da je bilo ili u Rijadu ili u Mekke, a njega, on je u drugom gradu bio, nije bio baš toliko poznat licem, znali su imenom i ovako dersovima, ali licem nisu. Sad je njima govorio, a i on su njemu svašta govorili, znaš. I pogotovo je bio jedan glasan posebno aj ti stari tam, stori se, ono, smetaju, igraju lopte, a nisu, ne znam ko je. On je sjeo na poigralište i nije ti makije dok nisu odšli klanjati. I pritrpio je sve što su oni govorili i ta jedan što je najviše na, ovaj, galamio i viko nije htio otići dok ne ode sam Kaže, hajde sa mnom. Ovaj na njega neću, hajde sa mnom. I onda na kraju natjeraju ovi svi ostalog njega da ide sa njim samo da to prestane više neugodno više svima i odvede ga u kuću. Bilo s njim još, nekoliko koji su bili u pratnji šeha. Odvede ga u kuću, kaže, sačekaj malo. A nisi ih lutio, ni ništa. Sam mi govorio, ajte klanjat. <laughs> A, ovaj, sačekajte malo, kaže. Sačekaj malo to. kada je ših otišao tamo, u drugu prostoriju, kaže, njemu, znaš ti ko je to? To je Muhammed i Musa. Muhammed i Musa. Kaže, joj, uvek se uvratio za glavu. Rano, rano. Kada šeh se pomolio, nosi posudu s vodom. Kada je izašao ovaj usto, poljubio ga u čelo, izvini, mali, prosti. Kaže njemu šeh, ništa ti, hajde ti da tebi naučim abdest, kako se abdesti i kako se klanja. I pokažem tu kako se abdesti. Nije Ne znam je li ono, ali čovjek njemu pokazao da on skine sa sebe odgovornost, da njemu naučio ga. Abdesti se klanja i momak stvarno klanjao i spominje se da je kasnije ovaj, klanjao stavno. Ali navodim primjer blagosti te jastavno. Nije se ljutio. Šeji Muhammed Nije se ljutio. Zato ja uvijek kažem, grubost ne voli nikog. Bili voli da se neko pravi, sad dođe, izdare se na vas, sad to radiš. Ne? Što ne niste mu klanjali? Ili što, što Jel bi volio bi? Svako bi se pobunio i rekao bi, ba šta ti, onda neću namjerno se, neću kasnije, šta sad? I možda bi se i pobio na neistini. Iako znaš da je neistina, znaš da si u krivu, ali u ljudskoj prirodi da odbija takvu jednu reakciju. I onda bi se pobunio onda, i šta bi ne bi ništa napravio. Pa nemoj raditi nešto nekome što ti ne bi volio. Da tebi neko. Ali ovo s druge strane ne znači da šutimo i ništa ne govorimo. I ništa ne radimo nego na jedan lijep, fin, blag način. Svarno, Allah kažu isto danas, ovo ovaj je baš što je govorio, kad je ših otišao u Ameriku, ših se otišao na liječenje, obolio je od raka ovaj, pred kraj života i natirali su ga da ode tamo. U koji god je taksi sjeo, s kojom god je bol, bolničarkom i, i doktorom razgovarao, naredio je prevodilicu da, da, da prevede što kaže u islamu svaki taksi kod svake osobe koji je sreo u Americi prevedi samo ništa više ono što on kaže ja pozna ga sa slanom šta je s njim a od raka boli došao se izliči a nije prošao ni, ni jednu priliku da mi je ovaj govorio s nama i da ste ali bio blag nije bio grub I zato vjerovanje u cilju, sredstva je vrlo važno i vjerujte svako sredstvo svejedno pripisivalo se ne znam nija kojoj grupi, kojoj sekti koje mojim i oni kažu da je najbolje, nisu oni ti koji određuju da je to najbolje, nisam nija, niti te bilo ko drugi na svijetu koji određuje da je najbolje Allah je jedini poslanik njegov koji određuju koji je metod koje sredstvo je najbolje i koje dovodi do cilja i sve što su oni rekli, to je Allahšanu njegov poslanik, da, da je cilj, da dovodi do cilja, to će i dovesti do cilja. Sve drugo pa u vodu. Sad sam dao neke osnovne smjernice. Vjerujte, svako pozivanje na ispravnost i govorenje ovo je najispravnije, ono se mora reći ovo je ali recimo ovo je poslovan pravac je najispravniji, ova je bolji od ovog ove. Ovaj, sve su to priče koje ne piju vode. Zašto? Jer rekao sam vam malo prije, nismo mi ti koji određujemo šta je najbolje. Je li tako ili nije? Ako za nešto postoji ajat ili hadis da je najbolje, u redu. Ne postoji, ne postoji. Ništa se ne treba skirati. Vjerujte, svako ko god je skreno, evo recimo ovi momci, koji su tako malo ekstremno nastrojeni i tako dalje, to Vjerujte, ja ne vjerujem da su on to od, s lošom namjerom, većina njih uradili se teško. Nego upravo su se poveli za takvim nekim, ovo je najbolje, ovo ovako, ovaj put je najbolji, ovo je ono, ili ja sam najbolji, ili ovako, onako.